Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Lipanj je 1781. Vrhovni zapovjednik britanskih snaga u Sjevernoj Americi, general Sir Henry Clinton, naložio generalu Charlesu Cornwallisu da u zaljevu Chesapeake uspostavi pomorsku bazu. Chesapeake je 311 km dug zaljev na Atlantskoj obali i proteže se kroz Maryland i Virginiju. Tada su Maryland i Virginia još formalno bile britanske kolonije u Sjevernoj Americi, dvije od 13 kolonija koje su pet godina prije proglasile nezavisnost od kolonijalne metropole. Clinton je bio treći vrhovni zapovjednik snaga koje su pokušale ugušiti pobunu u 13 kolonija. Generali Thomas Gage i William Howe nisu u tome uspjeli. Clinton je namjeravao uspostavom pomorske baze u Chesapeakeu osigurati vezu morem između britanskih snaga na jugu i Yorka, gdje se nalazi on s glavninom britanskih snaga. Cornwallis nije bio sretan kada je dva tjedna kasnije dobio tu zapovjed. On je imao oko 7000 vojnika i mjesecima je s njima manevrirao od Sjeverne Karoline do Virginije i namjeravao i dalje to učiniti. Clinton mu je naložio da vojsku tabori oko zaljeva i tamo pronađe mjesto za pomorsku bazu i utvrdi ga. Da stvar bude gora, Clinton je Cornwallisu naložio da u New York pošalje šest pukovnija pješaštva i nešto konjice i topništva. Cornwallis se htio sa svojim trupama vratiti na jug. Vrhovni zapovjednik ima ove druge planove, a oni su se pak stalno mijenjali. Robert Middlekauf u knjizi Slavni cilj, Američka revolucija 1763. 1789. piše. Prije nego što je Cornwallis stigao do Portsmoutha u Česapiku, stigla su ga nova pisma od Clintona i ona su nastavila dolaziti s napucima da trupe koje je trebao poslati u New York pošalje u pohod na Filadelfiju. Kada je počeo ukrcavati trupe za Filadelfiju, dobio je zapovjed da utvrdi Williamsburg Neck i zadrži trupe koje je trebao poslati u New York. Onda je dobio nalog da utvrdi Old Point Comfort ili Yorktown, ali da u New York pošalje trupe koje više nije trebao. Do kraja srpnja Cornwallis je odlučio napustiti Portsmouth, zadržati cijelu svoju vojsku i utvrditi Yorktown. Drugoga kolovoza počeo je tamo iskrcavati svoje trupe. Clinton se tome nije usprotivio kada je saznao za to. Vrhovni zapovjednik američkih pobunjeničkih trupa George Washington imao je svojih problema. Vojska mu je bila doslovce u prnjama i gladna. Kontinentalni kongres, tijelo 13 kolonija koje su se odlučile osamostaliti, nikada nije uspio prisiliti svoje članice da plate punu cijenu pobune. Oskudica i ratni napori doveli su do stalnog dezertiranja u američkoj pobunjeničkoj vojsci. Ali Washington imao nešto što Clinton nije. Jasno je znao što želi i nije bio u sukobu sa svojim podređenima. U to vrijeme Francuska je otvoreno ratovala na strani američkih pobunjenika. Zapovjednik njezinih kopnenih trupa u Sjevernoj Americi, general Jean-Baptiste Rochambeau, bio je sedam godina stariji od Washingtona, istakao se u ratovima u Europi i nije znao niti riječ engleskog. On je zapravo trebao biti na čelu zajedničke francusko-američke vojske, ali on je spremno prihvatio da mu zapovjeda Washington. Taj dvojac je Cornwallisu spremao klopku u zaljevu Chesapeake. Washingtonov plan bio je jednostavan. Dijelu svojih trupa dao je zapovjed da spriječe mogući odlazak Cornwallisovih trupa iz Yorktowna. Generalu i grofu de dao je zapovjed da s 2500 američkih i 4000 francuskih vojnika blokira glavninu britanskih snaga u Yorku. A glavninu američko-francuskih snaga Washington je poveo prema Yorktownu kako bi počeo opsadu Cornwallisove vojske. Francuska eskadra od 24 broda pod zapovjedništvom grofa de Grasa blokirala je Cornwallisove snage s mora. Washington je pažljivo odabrao trenutak za udar kod Yorktowna. Glavnina britanske flote bila je zauzeta na Karibima. Opsada Yorktowna gdje su britanske snage organizirale dvije crte obrane počela je krajem rujna 1781. Sve je bilo gotovo za manje od tri tjedna. Robert Middelkauf piše. Pokazalo se da zadnji očajnički nalet nije bio nužan. Nije puno želje za borbom ostalo kod Britanaca. Oko ponoći 15. listopada malena skupina Britanaca probila se u drugi paralelni rov i zaglavila šest stopova u dvije baterije, jednu američku i jednu francusku. Ti jurišnici napali su zbog britanskog ponosa i uskoro, nakon što su naišli na otpor, povukli su se na britanske glavne položaje. Sljedećeg jutra Cornwallis je počeo prebacivati trupe preko rijeke u Gloucester. Njegova namjera bila je da okupi dovoljno snaga da se probije i onda povede vojsku u New York. Okupio je oko tisuću ljudi preko rijeke, kada je naglo došla oluja i učinila danje prebacivanje trupa nemogućim. Do trenutka kad su prestali vjetar i kiša, dan je napor bio beskoristan. Trupe su se prebacile u Yorktown i Cornwallis se počeo pripremati za predaju. 17. listopada on je Washingtonu poslao časnika s prijedlogom za predaju. Dan i pol su trajali pregovori o predaji. Nešto prije podneva 19. listopada Washington je potpisao uvjete predaje i u 14 sati britanska vojska je odmarširala u predaju. Predaja u Yorktownu nije okončala rat. Britanija je imala još velike snage u New u dijelovima Južne Karoline, Georgia kao i u Kanadi i na Karibima. Kralj George III. odbijao je mogućnost primirja u Sjevernoj Americi, ako ono nije uključivalo predaju američkih pobunjenika. Ali britanskoj vladi na čelu s Lordom Northom i većini parlamenta bilo je dosta rata u Sjevernoj Americi. Rat s 13 kolonija doveo je do Northove ostavke. U ožiku 1782. on je u oproštajnom govoru u Donjem domu izjavio da su svi oni koji žele nastaviti rat kako bi prisilili kolonije na poslušnost zapravo neprijatelji svoje zemlje. Godine 1782. 1982. britanska vlada počela je pregovore s predstavnicima 13 kolonija, Johnom Jayom i Benjaminom Franklinom. Pregovori su doveli 1783. do mira u Parizu, kada su predstavnici Velike Britanije i 13 njezinih kolonija nizom sporazuma okončali rat i regulirali stvaranje nove države. 13 britanskih kolonija postalo je formalno nezavisno kao Sjedinjene američke države. Nova je država brzo postala slučaj. Kako to piše Jill Lepore u svojoj povijesti Sjedinjenih država naslovljenoj ove istine, ta je država konfederacija šepala, slaba i obogaljena. Razlog za tu slabost bili su članci konfederacije, prvi ustav te mlade države, koji su države koje su je činile ratificirali 1781. Ti su članci bili zapravo sporazum između država i Sjedinjene države zapravo i nisu imale središnju vlast. Nova je država brzo došla u stanje bankrota, nije mogla platiti dugove niti prisiliti države da uplate svoj doprinos u saveznu blagajnu. Zbog svega toga, za rujan 1786. zakazana je konvencija o Napolisu, kako bi se to popravilo. Na nju su došli delegati pet od 13 država. Njih 12 sastali su se u taverni Georgia Mena i sastavili rezoluciju koja je pozvala na pisanje novog ustava koji će utemeljiti saveznu vladu koja će moći odgovoriti na kritično stanje Unije. A onda se dogodilo nešto što je mnoge uvjerilo da se dalje ovako ne može. Charles i Mary Bird u svojoj povijesti Sjedinjenih država pišu. U svakom dijelu zemlje zakonodavna djelatnost bila je nasilno nestalna. Zakoni su se donosili u jednoj godini samo kako bi bili odbačeni sljedeće godine i onda bi ponovno stupili na snagu iduće godine. Zemlju je prodavalo i jedno zakonodavno tijelo i prodaju je onda poništilo sljedeće zakonodavno tijelo. Nesigurnost i nepovjerenje bili su prirodne posljedice toga stanja. Ljudi od značaja čeznuli su za nekom moći koja će zabraniti državama da izdaju kreditne mjenice, da tiskaju papirnati novac kako bi se otplatili dugovi ili da slabe obveze koje su proizlazile iz nekog ugovora. Ljudi koji su bili u dugovima s druge strane željeli su drastičniju akciju prema kreditorima. Tako je bilo veliko nezadovoljstvo među farmirima u New Hampshireu da je 1786. svjetina okružila zakonodavno tijelo, zatražila ukidanje poreza i tiskanje papirnatog novca. Jedva je izbjegnuta oružana pobuna. Te 1786. država Massachusetts pokušale otplatiti svoje dugove nastale u ratu za nezavisnost tako što je nametnula nove poreze. Oružana pobuna sada se nije mogla izbjeći. Charles i Mary Bird pišu. U Massachusettsu nezadovoljnici pod vodstvom Daniela Sheisa, satnika u revolucionarnoj vojsci, organizirali su 1786. otvoreni otpor vladi svoje države. Sheis i njegovi sljedbenici protestirali su protiv postupaka kreditora u ovrhama nad farmerima, koji su bili pod teretom duga, protiv odjetnika zbog sve većih troškova pravnih postupaka, protiv senata države čiji su članovi uglavnom dolazili iz gradova na temelju svote uplaćenog poreza, protiv velikih poreza te protiv odbijenja odbijanja zakonodavnog tijela da izda papirnati novac. Oni su zauzeli gradove Worcester i Springfield i razbili sudove. Pobuna se proširila posvuda po zapadnom dijelu države i uzbunila svako središte i dijelove mlade republike. Samo je žustrom akcijom guverner Baudouin uspio ugušiti pobunu i kada je to obavljeno, država se nije usudila pogubiti zarobljenike jer su oni imali mnogo pristalica. Na sljedećim izborima koji su se održali brzo nakon Šejsove pobune, guverner i oni članovi državne skupštine koji su bili najžustriji u gušenju pobune poraženi su. Daniela Šejsa koji je pobunu vodio kada mu je bilo 39 godina, Vrhovni sud države Massachusetts osudio je na smrt, ali on brzo pomilovan. Ocelio se u Vermont, a pod stare dane dobio je mirovinu kao sudionik rata za nezavisnost. Njegova pobuna uzbunila elitu. Doduše nisu svi bili uzbunjeni Šejsovom pobunom. Thomas Jefferson, pisac deklaracije nezavisnosti te 1786. veleposlanik mlade države u Parizu, napisao je Jamesu Madisonu da duh pobune protiv vlade treba održavati na životu. Volim malo pobune, napisao je. Ona je poput oluje koja raščisti zrak u atmosferi. Ali Jefferson je bio usamljen u slavljenju te pobune. Većinu elite ona je uplašila jer je jasno pokazala da je slabost nove države države tolika da ona izaziva i pobunu stanovnika protiv nje. I za svibanj 1787. u Filadelfiji je sazvana nova ustavna konvencija. Sada su na nju došli predstavnici 12 od 13 saveznih država. Cilj konvencije bio je novi ustav, samo je on mogao spasiti novu državu. U četiri mjeseca napisan je novi američki ustav koji je stvorio federaciju s jakom središnjom vlasti, govori profesor dr. Žarko Puhovski. Dakle, imamo situaciju u kojoj se određuje kako ćemo donijeti tu odluku i određuje se da ćemo to učiniti sa zapravo samo dvije knjige u glavi, a to su Locke i Montesquieu. Interesantno je, Locke je zapravo prvi uveo raspravu koncept diobe vlasti, ali njegov koncept nije uzet ozbiljno u obzir, druge stvari su uzete kod njega ozbiljno u obzir. Montesquieu koncept diobe vlasti je uzet u obzir, to je jedna od posebno tragičnih e, ličnosti u historiji filozofije, to je jedan ozbiljan konzervativac koji je htio spasiti poredak i napisao revolucionarnu knjigu. I to je zbilja što bi rekli Zagrebu peh. Čovjeku se dogodi da hoće spašavati poredak, onda se svi revolucionari na to pozivaju. On imaju ideju čak koja klasa će imati koju od tih grana vlasti, kako će se one međusobno nadgledati, jer on nikad nije imao ideju ograda, nego je htio upravo to međusobno kontroliranje i to je perfektno prihvaćena u SAD, odnosno perfektno prevedeno, nije ništa izgubljeno u uzme tu formulaciju, sa formulom checks and balances koji tada još nema i koja je kasnije uvedena u interpretaciju, ali koja je tu postavljena. Dakle, uvek vam neko viri e, preko ramena da vas kontrolira. I tu je doista Montesquieu tako shvaćen. Locke je shvaćen u ovom smislu koje je kasnije McPherson nazvao posjednički individualizam. Dakle, vlasništvo osigurava subjektnost. I tu je argument, notabeno od Aristotela dalje, protiv robova bio na neki način u pozadini absolviran, bar za sada. Ljudska prava su prava onih koji su privredni subjekti. To je kod Loka potpuno čisto. Kod Loka da pače e, je veoma elegantna formulacija da oni koji nemaju vlasništvo ne mogu iz moralnih razloga, ne smije iz moralnih razloga glasati za parlament, jer parlament odlučuje o porezima, porezi se određuju onima koji imaju vlasništvo, a kakav bi to moral bio da oni koji nemaju vlasništvo odlučuju porezu koji će se nametnuti onima koji imaju vlasništvo. Dakle, on moralno argumentira da bi dokazao da nevlasnici e, ne trebaju biti subjekti. Ovdje nisu išli tako radikalno, ali su prihvatili taj koncept da treba osigurati subjekte. A subjekti su osigurani u vlasništvu i oni su u danje konsekvenciji, na nekoliko mjesta kod Loka se to pojavlja, ovdje isto tako, agenti vlasništva. Kako bilo, oni su prihvatili taj individualizam kao neupitnu pretpostavku i stalno se nakon toga bavili, i to je možda najrevolucionarniji u čitavom tom konceptu, ograničavanje vlasti. Pobunjenici koje je predvodio Daniel Chase zauzeli su i Springfield u Massachusettsu. U tom je gradiću 1777. podignut arsenal koji je trebao obskrbljivati pobunjeničku vojsku oružjem i streljivom. I nakon završetka rata za nezavisnost, arsenal u Springfieldu nastavio je raditi. Kada su ga zauzeli pobunjenici, to je dodatno uzbunilo države i ono malo središnje vlasti. U Springfield je poslan Henry Knox. U ratu on je bio glavni zapovjednik topništva pobunjeničke vojske. Nakon rata tajnik za rat nove države. Kako je o pobuni Knox izvijestio kongres, piše Michael J. Klarman u knjizi Pothvat tvoraca, stvaranje ustava Sjedinjenih država. U listopadu 1786. Knox je napisao uzbunjujući izvještaj, bilježeći da postoji velik broj ljudi u Massachusettsu i susjednim državama koji su za načelo poništavanja sveg duga, kako javnog, tako i privatnog. Takve osobe vjerojatno će se udružiti u naoružano tijelo u svrhu postizanja tih ciljeva. Knox je tražio od kongresa da pošalje trupe kako bi pomogao državnoj miliciji u čuvanju vojnih skladišta u Springfieldu i upozorio je da osim ako se sadašnje stanje ne opuzda jakom rukom, bit će uspostavljena naoružana tiranija na ruševinama postojećih ustava. Knox je o pobuni pisao i svom zapovjedniku iz rata za nezavisnost, Georgeu Washingtonu, koji se nakon rata povukao na svoje imanje u Mount Vernonu. Washington je bio užasnut vijestima i razmišljao je kako će Velika Britanija možda iskoristiti te događaje. I Washington i ostali važni ljudi iz rata za nezavisnost, takozvani očevi osnivači, smatrali su da je pobuna pokazala da Sjedinjene države trebaju jaku federalnu vlast. Ali ti su ljudi isto tako znali da nema smisla jednog gospodara, omraženu vlast u Londonu zamijeniti vlašću koja je bila bliža, ali će uskoro postati omražena. Ostalom, u samoj deklaraciji nezavisnosti priznato je pravo na pobunu. Mi smatramo ove istine očiglednim, da su svi ljudi stvoreni jednaki, da su obdareni od strane njihova tvorca određenim neotuđivim pravima, među kojima su život, sloboda i težnja za srećom. U cilju osiguravanja ovih prava, vlade ustanovljene među ljudima izvode svoje zakonite moći iz suglasnosti onih nad kojima se vlada. Ako ikada i jedan oblik vlade postane prepreka ostvarivanju ovih ciljeva, pravo je naroda da ga promijeni ili ukine, da ustanovi novu vladu koja će ležati na temeljima takvih načela i organizirati svoje moći tako da najbolje utječe na narodnu sigurnost i sreću. To pravo je pisac deklaracije nezavisnosti Thomas Jefferson kada je čuo za Šejsovu pobunu slikovito sročio u rečenici. Drvo slobode redovito treba zalijevati krvlju tirana i rodoljuba. Pisci Novog Ustava koji su se okupili u Filadelfiji 1787. znali su da moraju stvoriti snažnu federalnu vlast, ali ta vlast nije smjela biti toliko jaka da postane neizdrživa. Oni su doista shvatili da je Ustav, kako to kod nas uvijek kažu jezičari, Ustava, brana, koja ograničava vlast. Nama treba Ustav zato da vlast ne bi bila svemoćna, da ne bi radila sve što hoće, dakle da ne bude sve kako ja hoću, nego da postoje ograničenja. A na drugoj strani, kao e, argument za to ograničenje, se pojavljuje ne baš sasvim precizno određena, ali njima u glavi potpuno jasna individualna egzistencija. U nju se ne treba pačati, njene vjerske, svjetonazorske, političke ili bilo kakve druge opcije moraju biti slobodne i one su toliko važne, sad vas opet jedna od tih kontroverznih točaka, da ih ta neupitna individua ima pored ostaloga pravo oružjem braniti. To je taj amandman koji govori to keep and bear the arms, dakle da drži i nosi oružje, dakle nosi oružje također piše tamo, to je nešto što je danas, svima je to poznato, jedan od doista krvavih problema Sjedinjenih država, ali proizlazi iz tog koncepta. Potpuno jasno u američkoj e, sudbenoj praksi, ako sam u polu jedan noći ubio nekoga u svom vrtu koji tamo nema ovlasti biti, da ja ne mogu biti kažnjen. Jer sam ja branio sebe i svoje. To je ta formulacija. A da bih branio sebe svoje, moramo imati oružje, jer ako ne branim sebe svoje, mene nema. I taj, kako su to onda u Pariškoj komuni zvali naoružani narod, je ovdje bio raspadnut na naoružane individue, bio atomiziran, koje su još jedna od branoš još jedna od prepreka svemoće države. Napomena koja je ovdje važna. U tom trenutku kojem se ovdje govori, nema ni države, kamoli svemoće države. I priča svemoći države je naprosto paranoja. Ali jedna genijalna paranoja koja je osjetila, naslutila, pogodila, nemam pojma pa kako u formulaciju hoćete reći, što bi se ne samo moglo dogoditi, nego što će se dogoditi. Dakle, oni su nekako iz tih papira vidjeli da ta nikakva država će nabujati, da taj državni nabujak je doista nešto što će ugrožavati ne samo abstraktna prava, nego i svakidašnji život. I to im je doista velika zasluga. Još prije početka rata za nezavisnost, britanske kolonije kroz koje je tekla rijeka Mississippi imali su problema sa Španjolskom, koja je branila plovidbu tom rijekom podanicima britanskog i francuskog vladara. Ugovorom iz Pariza iz 1763. kojim je završio takozvani francusko-indijanski rat, dio velikog sukoba poznatog u Europi kao sedmogodišnji rat, podanici francuskog i britanskog vladara mogli su ploviti tom rijekom. Kada je izbio rat za nezavisnost, Španjolska je pritiskala kontinentalni kongres da u zamjenu za odricanje od prava na plovidbu Misisipijem Španjolska prizna nezavisnost 13 britanskih kolonija. Sporazumima iz 1783. kojima su Sjedinjene države dobile nezavisnost, potvrđeno je pravo podanika britanskog vladara i građanima tek stvorenih sjedinih država da imaju i dalje pravo plovidbe Misisipijem. Problem je bio u tome što Španjolska to pravo nije poštovala. Za države kroz koje je tekao Mississippi, pitanje prava plovidbe bilo je važno, ne samo zbog trgovine i putovanja, već i zbog širenja dalje na zapad. Sjevernim državama to pitanje nije bilo toliko bitno. Glavni pregovarač sa Španjolskom bio je John Jay, tajnik za vanjske poslove kongresa i sjevernjak rođen 1745. u Njujorku. Njemu se činilo važnim sporazum o trgovini sa Španjolskom, ali Španjolska je u zamjenu za taj sporazum tražila da se Sjedine države za 25 do 30 godina odreknu prava plovidbe po Misisipiju. Pravo plovidbe po toj rijeci postalo je važna točka spora među državama. Michael J. Klarman piše. Madison je rekao Jeffersonu da ne bi bilo neprirodno ako bi se zapadnjaci smatrali odriješenima svake savezne sveze, i ako bi potražili neku zaštitu za svoja prava. Možda od Britanaca koji su bili željni zgrabiti prigodu kako bi se upleli u naše poslove. Jefferson se složio da bi zakon koji se odriče plovidbe Mississippijem bio zakon koji će odvojiti istok i zapad zemlje. Za Jamesa Madisona, ključnu osobu na Ustavnoj konvenciji na kojoj je napisan novi Ustav, sukob oko prava na plovidbu Mississippijem zapravo je ukazao na puno veći problem. Kako u novoj državi zaštititi manjinu od većine? Michael J. Klarman piše. Za Madisona velika potreba u vladi bila je kako ju postaviti dovoljno neutralnom između različitih interesa i frakcija, kako kontrolirati jedan dio društva da ne naruši prava drugoga i u isto vrijeme da vlada kontrolira samu sebe, da ne stvori zasebni interes, potpuno strani i suprotan cijelom društvu. Dok bi se apsolutnom monarhu još i moglo vjerovati da je dovoljno neutralan prema svojim podanicima, on bi također često žrtvovao njihovu sreću svojoj ambiciji ili svojoj pohlepi. U suprotnosti s time, u republikanskoj vladavini gdje većina na kraju daje zakon, ništa ne obuzdava tu većinu od nepravednih narušavanja prava i interesa manjine ili pojedinaca. Kako je Madison rekao Monroe u kontekstu zapleta oko rijeke Mississippi, ako je interes većine politički standard dobrog i krivog, onda većina u svakoj zajednici može orobiti ili porobiti manjinu pojedinaca. Madisonov odgovor na moguću tiraniju većine bio je povećanje jurisdikcije federalne vlade u odnosu na savezne države. Madisonovo razmišljanje bilo je krajnje praktično. Što je veći broj ljudi, to je teže stvoriti zajednički interes ili strast. Nije to bio jedini način na koji su Madison i ostali nastojali spriječiti tiraniju većine. Drugi je bio učestalost izbora i veličina izbornih jedinica a ključ za sve je bio sastav novog kongresa i odgovor na pitanje koliko on domova treba imati. Cijela četveromjesečna konvencija u Filadelfiji bila je work in progress. Drugo ime za work in progress koje se tamo zbivo jest e, umjeće kompromisa. I opet se relativno brzo razbistrilo načelo. Dva doma, to je jedino što svakoj federaciji ima smisla. U jednom su sve federalne jedinice jednako zastupljene, to je dom federalnih jedinica. U drugom je svaki građanin jednako pravno svakom drugom. Stara formula, svaki vredi kao jedan, nitko ne vredi više nego jedan. I to je bilo jasno. Ali sad počinje pitanje kako odrediti ovlasti jednog i drugog doma, odnosno kako rješavati njihove sporove. Jer ovo je relativno razumno, to slijedi iz ako kako se ovdje primijeni kombiniranog sa lokom. To slijedi iz njihovog iskustva, oni su još uvijek predstavnici države, oni sebe ne smatraju čak ni očevima osnivača, oni su još uvijek pregovarači u ime svojih država, koje još nisu čak niti savezne jedinice, još nije ni država uspostavljena. I oni naravno prije svega ne žele majorizaciju. Istovremeno oni su dovoljno razumni, taj common sense se stalno vraća, da vide da bez majorizacije nema demokracije jer demokracija počiva na većinsko, većinski volji, dakle većina nastupa u ime naroda ili puka i ona uvijek znači da će manjina biti marginalizirana na ovaj ili onaj način. Rasprave su trajale tjednima doista i one zapravo traju i danas. Vi ste imali e, čitav niz sukoba recimo sa Trumpom koji su upravo svodili na ta pitanja ovlasti omjera, a pogotovo što se veoma često događalo u zadnjih više desetljeća da jedna stranka ima jedan dom, a druga drugi. I obično jedna stranka ima jedan dom, recimo, na primjer, senat i predsjednika, druga ima kongres ili ima kongres i predsjednika, ovo ovaj ima senat. I onda se tu pojavlja zapravo trokut dva doma i predsjednik. To se posebno pokazalo u diskusijama o impeachmentu koje se već pod kraj konvencije pojavljuju jer onda oni shvaćaju da naravno predsjednik nije doživotno izabran. U ovom trenutku još nema nikakvog ograničenja mandata. To je dovedeno, zapravo tek 1951. godine je formalno ograničenje mandata uvedeno. Dugo vremena je važilo neka vrst fair playa da se neće više kandidirati kandidat, ali je Roosevelt bio tri puta, odnosno četiri puta izabran i nakon toga koliko god bio veliki ratni predsjednik se vidjelo da to ipak vučen onu drugu stranu, dakle dugo, dugovječnog vladara i vratili su se na izvornu praksu s time da su ju naravno u naše vrijeme, tako u naše vrijeme, prije 70 godina, e, formalizirali u, u amandmanu. U raspravu o impeachmentu, dakle u raspravi tomu kako može biti prekinut mandat predsjednika, to znači prvo naravno smrću što je kod njih bilo nažalost e, relativno često, drugo isteko mandata i treće, opoziv. I tu se pojavilo pitanje opet kako formulirati grounds, dakle razloge za impeachment. I još puno više opet to ko ima ovlasti za impeachment. Dakle, ako hoćete da oba dva doma se pojave kao donosioci, onda zapravo hoćete postići nadstranački konsenzus. Plan iz Virginije je nastao na večeri u kući Benjamina Franklina u Filadelfiji uoči početka Ustavne konvencije zamislio je da izvršnu vlast bira nacionalno zakonodavno tijelo. Na koliko godina bi se izvršna vlast birala nije određeno, ali se ne bi mogao tražiti reizbor. Plan iz Virginije nije specificirao kolika bi ta izvršna vlast trebala biti. Hoće li njoj na čelu biti jedan čovjek ili će biti sastavljena od nekoliko njih. Izvršna vlast imala bi pravo provoditi zakone donesene u federalnoj zakonodavnoj vlasti, imala bi pravo veta nad zakonima koje donese kongres. Taj bi veto kongres mogao poništiti. Ni James Madison, vjerojatno najvažniji među sudionicima Ustavne konvencije, nije znao kako bi se oblikovala ta izvršna vlast. Svi sudionici znali su da treba smisliti nešto drugo od onoga što su propisivali članci konfederacije, a to je bio komitet država koji bi zasjedao kada ne bi zasjedao kongres. O tom izvršnom tijelu dovoljno je reći da se ono zapravo nikada nije sastalo i nije se bavilo ničim bitnim. Kada je postalo jasno da će na Ustavnoj konvenciji izvršna vlast biti utjelovljena u jednom čovjeku, predsjedniku, pojavila se potreba da se nekako njegova vlast dodatno ograniči. Michael J. Klarman piše. Konvencija je velikom većinom odbacila Dickinsonov prijedlog da se predsjednika smijeni kongresnom adresom i umjesto toga odobrila je njegovo uklanjenje kroz optužbu i osudu zbog lošeg obavljanja svoje dužnosti ili njezina zanemarivanja. Kada su se delegati kasnije vratili tom pitanju, neki zagovornici snažne izvršne vlasti zagovarali su da se predsjednika uopće ne može ukloniti iz dužnosti. Zabrinut da bi omogućavanje uklanjanja s dužnosti dovela do toga da izvršna vlast bude ovisna o onima koji ju mogu ukloniti iz vlasti, Moris je smatrao da bi bilo bolje predsjedniku dati kratak termin vladanja, nego da se omogući njegovo uklanjanje. Ipak, većina delegata, čak i oni koji su bili za jaku izvršnu vlast poput Wilsona, vjerovali su da se predsjednika mora moći smijeniti. William Davy iz Sjeverne Karoline objavio je da je postupak smjene ključno osiguranje za dobro ponašanje izvršne vlasti. Mason i Randolph smatrali su da je ključno da nitko, čak ni predsjednik, ne bude iznad zakona. Franklin je upozorio da ako ne bude bilo moguće smijeniti predsjednika, onda bi se moralo pribjeći njegovu ubojstvu. Madison, koji je sada počeo razmišljati o tome kakva bi trebala biti izvršna vlast, smatrao je da bi za Republiku bilo pogubno ako bi njezina izvršna vlast, predsjednik, postala nesposobna vladati ili korumpirana. Izlaz iz toga nije ograničavanje mandata, već propisani postupak da se predsjednika smijeni s njegove funkcije. Ovo se događa u vrijeme kad svima je pred očima kao jedini normalni mogući uzor parlamentarizma, britanski parlament, koji funkcionira po načelu koje danas djeluje potpuno arhaično, nestranačkog pluralizma. Britanski parlament je funkcionirao desetljećima i stoljećima, a da stranke nisu bile formirane. Kasnije se recimo na primjer u Jugoslaviji u 80. godinama pojavilo kao loš vic ideja da se iz nelagode, poteškoća i nefunkcioniranje političkog sustava izađe formulom o nestranačkom pluralizmu, što naravno naše vrijeme teže funkcionira. Međutim, taj nestranački pluralizam ima jednu izrazito pozitivnu značajku, a ta je da u nestranačkom pluralizmu parlament doista kontrolira izvršnu vlast. U stranačkom pluralizmu se događa, kao što je opće poznato to, da većina stranačka ili koalicijska preuzima vlast, u državi, dakle ima izvršnu, formira izvršnu vlast, ima istovremeno, zato ima tu izvršnu vlast, ima većinu u parlamentu. Budući da ima većinu u parlamentu, a da se iz razloga funkcionalnosti najjače ljude šalje u izvršnu vlast, onda po logici stranačke stege izvršna vlast kontrolira ove takozvane backbenchere, ove koji sjede u stražnjim klupama, koji su kao nevažni više manje stavljeni u parlamentu. I dolazi do jedne vrsti moglo bi se reći neobičnog stjecaja okolnosti u kojima na parlamentarnim izborima, grubo rečeno, ali ne sasvim pogrešno, dolazi do parlamentarnog genocida. Parlament ubija narod i preuzima njegovu poziciju na naredne četiri godine. Narod je poslan kućama, nek bavi svojim poslom ili ništa ne radi još bolje, samo nek se ne javlja previše za riječ. A mi vas predstavljamo. Nakon što se formira izvršna vlast, dolazi do vladinog genocida, odnosno ubija parlament koji je već prije toga ubio narod i zapravo vlada preuzima ovlasti naroda. Pa onda imate situaciju da se u parlamentu događa to da ministri daju naloge zastupnicima u parlamentu ili zastupnicama, premda su ovi formalno njihovi poslodavci. To se događa u stranačkom pluralizmu. U nestranačkom toga nema, ali imate naprosto džentlmene iz različitih engleskih pokrajina koji su zabrani u nekom pojedinačnom okrugu, obično se par stotina glasova, i odgovaraju samo svojim ljudima. I oni se tek naknadno mogu dogovarati s kim će se usuglasiti. Ali to nije dugo trajalo, partije su se uspostavile ili stranke. Isto se dogodilo i u SAD relativno vrlo brzo. Unutar tog funkcioniranja parlamenta, dakle, pretpostavljalo se da će se skupine zastupnika formirati, još se one ne zovu stranke, i da će one kontrolirati vlast. Nitko nije predvidio ono što se danas ugdje u svijetu događa, taj imperializam izvršne vlasti. Ali to je u Americi opet posebni problem zato što njihova izvršna vlast ima najveće ovlasti od svih demokratskih država na svijetu. Godine 1732. New York je dobio novog guvernera, koji je tom tada britanskom kolonijom trebao vladati u ime britanskog suverena. Njegovo ime je William Colby i Jill Lepore u svojoj povijesti Sjedinjenih država opisuje ga kao kicoša i uš. Niti je bio kvalitetan za posao koji je trebao obavljati, niti je imao ikakve veze s ljudima kojima je trebao vladati ali bio je pohlepan i korumpiran. I nije trebalo proći dugo vremena da se pojavi inicijativa da ga se udalji iz gradske vijećnice iz koje on vladao. Slučaj je izazvao žestoke sukobe u Njujorku i čak doveo do stvaranja dviju stranki, partija. Jedna se zvala Kolbijeva stranka, koja je podržavala guvernera. Druga se nazivala Zemaljska stranka, koja je bila protiv guvernera. Činilo se da su stranke nužne. Jedan od sudionika tih događaja izjavio je stranke nadziru jedna drugu i time što drže ambiciju druge unutar granica, one služe javnoj slobodi. Taj pogled nije dijelila većina očeva osnivača. Oni su više dijelili pogled pjesnika Aleksandra Poupa koji je 1727. napisao ove riječi. Stranke su ludost mnoštva, od koje koristi ima samo malo njih. Nekih pola stoljeća od tih događaja u Njujorku James Madison će u desetom federalističkom spisu, jednom od brojnih spisa koji su on, Alexander Hamilton i John Jay anonimno napisali kako bi pomogli ratifikaciji ustava koji je napisan u Ustavnoj konvenciji, napisao je ove retke o političkim strankama. Pritajni uzroci strančarstva usađeni su u ljudsku prirodu, a u zavisnosti od prilika u građanskom društvu razlikuje se i njihovo djelovanje predanost različitim pogledima u području vjere, upravljanja i u mnogim drugim područjima, i u teoriji i u praksi, privrženost različitim vođama koji se vlastoljubivo nadmeću oko prvenstva i moći, odnosno odanost drugim pojedincima, čije bogatstvo potiče ljudske strasti, sve ovo je zauzvrat poderalo ljudski rod u više stranaka, potpalilo njihovu međusobnu mržnju i doprinijelo da stranke više nastoje da jedna drugoj nanesu zlo i uzajamno se tlače, nego da surađuju zarad općeg dobra. Toliko je ova sklonost ljudi da se uzajamno mrze jaka, da i kad za to nije postojao pravi razlog, najbezazlenije i najnestvarnije razlike raspaljivale su neprijateljske strasti i izazivale najljuće sukobe. Većina očeva utemeljitelja pisaca Ustava prezirala je političke stranke. Zato i one nisu spomenute u tekstu Ustava koji su oni napisali u četiri mjeseca Ustavne konvencije u Filadelfiji. Alexander Hamilton stranke je smatrao najfatalnijom bolesti narodne vlade pisci ustava političke stranke smatrali su ostavštinom korumpiranog monarhističkog sustava u Velikoj Britaniji. Stranke neće dugo biti prezrane. Sami očevi utemeljitelji utemeljit će dvije stranke koje će obilježiti prva desetljeća nove države. Bilo je naravno puno improvizacije. Ali bilo je nečega što se veoma često događa u političkom odlučivanju, da su oni koji odlučuju imali konkretne osobe pred očima. To je otprilike kao kad se rodi dijete pa se odlučuje kako će mu se ime dati, pa onda kaže to je divno ime, ali znam jednog tipa s tim imenom koji je grozan i tako dalje, i onda ime otpadne. Već su imali Washingtona recimo pred očima, na primjer. Jeffersona, to su bili ljudi koji su se Hamiltona i tako dalje, koji su svi kasnije e, odigrali svoje uloge. I onda bio neko koji je bio za ovoga, nije bio za onoga, vidio ove osobine, ono osobine pred očima. Međutim, ovdje je ipak imala prevlast argumentacija očuvanja jedinstva. Dakle, rečeno je netko mora zastupati SAD. Kongres zastupa pojedine izborne jedinice, Senat zastupa pojedine savezne države, neko mora zastupati SAD. Učinjena je ta neobična greška koja danas pobuđuje puno rasprava, što je uveden indirektni, zapravo formalno govoreći indirektni izborni model, koji je u načelu još puno indirektnije, da tako kažem, nego što se realno događa, jer je načelno bi bilo moguće da svi građani glasuju za jednog kandidata, a da ta asambleja odluči za nekog drugog. Oni su zapravo slobodni, oni nisu vezani za narodni glas. Međutim, to se s vremenom dosta brzo i dosta jasno tako formuliralo. I to se nama koji imamo nekakve te, recimo tako, evropske ideje o demokraciji čini doista jako čudnim. Htjelo se naime na neki način, oni su imali veliki strah od, kako je to Jefferson negdje više puta govorio, escalation of sentiments dakle, eskalacije e, pojačanja, odnosno pobune osjećaja. Dakle, ljudi koji ne bi bili racionalni, nego bi, to bi danas bio populizam. Da se ljudi osjećajno za nešto opredijele i onda, eto, iracionalno odu na tu stranu, zaljube se, tako da kažemo, u neku osobu ili politiku, pa onda trebalo uvesti neki element posredovanja koji bi kao tupfer, opruga nekakva, amortizer, ublažavala ta divljanja javnog mijenja, kako je Lipman volio govoriti. I onda je to učinjeno što danas doista jako smeta funkcioniranju SAD kao demokracije, ali je praktički nemoguće opet zbog svih tih zaštitnih klauzula kod promjene Ustava da se to promijeni u dogledno vrijeme. U srpnju 1960. godine za vrijeme održavanja konvencije demokratske stranke u Los Angelesu Lyndon Johnson, moćni demokratski senator iz Teksasa, nazvao je Johna Garnera Nansa, nekad moćnog teksaškog političara koji je u dva mandata bio potpredsjednik Franklina Delana Roosevelta. Lyndon Johnson pokušavao izboriti kandidaturu demokratske stranke za predsjednika Sjedinjenih država, ali je na konvenciji već u prvom krugu glasanja izgubio Johna Fitzgeralda Kennedyja. Nakon tog poraza iz Kennedyjevog tabora došla je ponuda da Johnson bude Kennedyjev kandidat za potpredsjednika. U potrazi za savjetom Johnson je nazvao Nensa, koji se nakon što mu je 1941. prestao drugi potpredsjednički mandat, umirovio na svom ranču u Teksasu. Nens, koji je imao nadimak Kaktus Jack, bio poznat po britkom jeziku, Johnsonu je dao ovaj savjet. Lindone, funkcija potpredsjednika ne vrijedi ni vrč tople pljuvačke. Johnson je ipak prihvatio ponudu Kennedyjevog tabora i sljedeće godine izabran je za potpredsjednika Sjedinjenih država. Funkcija potpredsjednika od trenutka kada je propisana u prijedlogu ustava napisanom na konvenciju u Filadelfiji izazivala je zbunjenost. Čak i čovjek koji je prvi izabran za potpredsjednika bio zbunjen s tom funkcijom. Gordon S. Wood u svojoj povijesti Sjedinjenih država piše. Potpredsjednik John Adams bio je posebno zbunjen. Znao je da je on potpredsjednik Sjedinjenih država. Za tu je funkciju govorio ja sam ništa, ali mogu biti sve. Ali on je također kao potpredsjednik bio i predsjednik Senata. On je bio dva funkcionara u jednoj osobi i zbog toga je možda rekao je golema stolica u kojoj je sjedio bila toliko velika da su u njoj mogle sjediti dvije osobe ali Washington je dolazio u kongres kako bi položio predsjedničku prisegu i moralo se odgovoriti na pitanja protokola. Kada predsjednik uđe u senat, što ja trebam biti? Pitao je Adams u očitom stanju nemira svoje kolege. Ne mogu tada nastaviti biti predsjednik senata, zar ne? Želio bih da gospoda razmisle što ja trebam tada biti. Dilemu je riješio senator Oliver Ellsworth, sudionik Ustavne konvencije na kojoj je napisan taj ustav i pravni stručnjak. On je listao Ustav i onda se svečano obratio pod predsjedniku. Jasno je da kada ste među senatorima, onda morate biti njihov predsjednik. O ostalom ne mogu ništa drugo reći. Institucija potpredsjednika nastavila je zbunjivati Amerikance, govori profesor dr. Žarko Puhovski. Tu je prošla klauzula koja je zapravo bila klauzula, to je kasnije ustanovljeno, iz holandske, nizozemske biznis tradicije, gdje je sin vlasnika, kad su se počeli razvijati korporacije koje više nisu bile samo vlasnične, su bile dioničarska društva, gdje je sin vlasnika predsjedavao skupštinom akcionara, za svaki slučaj da tato ako treba može zastupati. I ovdje je to isto zato što ima to istu funkciju, to se vidi po tomu da kad je podijeljen senat, kad je split vote, onda odlučuje glas e, potpredsjednika, koji je zapravo jedina prava funkcija koju potpredsjednik ima ako predsjednika ne ubiju u mandatu. I to je očito tako nekako njima došlo Bog zna po kakvoj usmenoj predaji, možda je po nekoj drugoj varijanti, to su pronašli opet marljivi istraživači kao paralelu. Dakle, htjelo se postići, opet ponavljam, tu delikatnu ravnotežu. Malo vama, malo nama, malo ovo, malo ono. Recimo, predsjednik država ima naprosto enormne ovlasti. On je predsjednik države i predsjednik vlade. Dakle, on ima sve funkcije predsjednika države prema vani, vrhovni zapovjednik zastupa vani, vodi i potpisuje ugovore i tako dalje. I ujedno je prvi ministar zapravo. On određuje ministre koje po svojoj volji zapravo postavlja. I to je potpuno njima samo razumljivo do te mjere da se recimo kod jednog od najpopularnijih, inače najloših po mom uvjerenju američkih predsjednika Kennedyja, dogodilo nešto što je u Europi potpuno skandalozno doživljeno, a u Americi bilo normalno, da njegov brat bude ministar pravosuđa i ujedno glavni državni tužitelj. To doista ne u Europi, to u Zambiji, Kamerunu, na Tahitiju, ne znam gdje već drugdje, nije zamislio. Ali to je bilo SAD ostatak ovog koncepta kabineta kao vladarevo kabineta. Htjelo se tu osigurati poziciju predsjednika na način, ponavljam, koji u Europi je nezamisli. Dakle, te stvari su sve pomalo ovako neobične i kad kad izgledaju iz Europe kao da gledate nekakva takozvana primitivna plemena, ali su one imale svoj smisao upravo zato što su u svakom trenutku koliko god imali neki od njih više, a većina manje literature u glavi, prije svega odgovarali na konkretna dnevna pitanja, imali konkretne <laughs> dnevne osobe pred očima. Brzo nakon završetka Ustavne konvencije, James Madison primjerak Ustava poslao je svom prijatelju Thomasu Jeffersonu koji je tada bio u Parizu. Jefferson je bio zadovoljan tekstom, ali svom je prijatelju uputio jednu važnu zamjerku. U Ustavu nije bilo jamstva za slobodu vjeroispovijesti, za slobodu tiska, pravo na suđenje pred porotom u građanskim parnicama, ne samo u kaznenim, kao i ograničavanja stajaće vojske i svake vrste vladinog monopola svom je prijatelju napisao ove riječi. Povelja o pravima je ono na što narod ima pravo, u kojoj bi bilo navedeno ono na što svi pravo imaju, protiv svake vlade na ovoj zemlji. Madison isprva nije smatrao da je povelja o pravima potrebna, ali neće proći puno vremena i ona će se početi pisati. O tome sljedećeg četvrtka. Slušali ste povijest četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojunžić. Emisiju snimio Zoran Sajko. Uredio i vodio Dario Šperić. Hrvatski radio 2023. godina.